nyawang petro rupane kok ya iso ana wong kok kaya ngono irunge dawane raja iso gung nyengget pelem sing mburi matane kaya nduk ceplokan tak modasmu nesu <laughs> Nesu. Wah, gresik cengengesan tak bandem watu raimu. Pateh kok guyu kok ora nganggo sopan. Mbener guyu kok nganggo sopan. <laughs> Guyu kok kon boso Ya <laughs> ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Pati. Ya, Pedro nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput kok ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora arep manut? <laughs> Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk weh lah. Nuwun sewu nek sampeyan ajeng ngejak goceng karo petro Awi, mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragoto. Wah, <laughs> cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men ngono ae siat lho. Ya, ayo iki maju iki. Wah, mutar tening awak. Eh, blok gegeku gegeku sak Lit lit lit. Mel mel mel mel mel mel. mati utama mati disangkani saka belani bebener belani wong tuwa belani agama bela bela negara ki mati utama kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga buka o dhewe golek anggon sing sak penak-penakmu ngono ya mati-mati hmm. yo disangkani saka lara wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning ngalam padang Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-mati oh, mati-mati oh. Nek mati-nesto, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nesta. Lho. Kondur men sak apenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Truk. Ya. Ora kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kenon, jawel keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong ong runanggono magawe gelar ira ong siap santai wae ndak sinau ta wi oke ra masalah milujeng den selamat tek aku truk nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh ni sok ngejak gojek petruk kok saniki len mandeng petruk kok tenanan truk nun kok tak takoni jujur yo nggih kowe wani karo siwa mandura yo oh nggih lha pripun to Nek kowe wani tenan jumbuh, kalau kan digawe Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke paku jaran meranut Pradata Adil Negara Ngamarta mergo kowe kawula wani karo Bendoro. Gong, gong. Ayo, gong. Sik, weteng kula lara Hendra. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak nglermke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, kira tro kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampean ajeng nyekel petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer petruk niku kawula. Tur petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, Kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing tak sing jenengan tampa aja mung laporane sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mangtakoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Si Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa dasare apa? Niku kudu mangcekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye? Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang kok negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pepunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak. ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat lima sada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungso, sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Ha, terus Bagong muni ngonten iku sinuwun Mandura duka. Petro kantong bolong Bagong menungso ora katelan gedhi bal 27 mengalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapur re ke Petro iwak e wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika berkah sinuwun Sinuwun Ndarawati. Panjenengan boten satu mutumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petro, Baliyo. kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat, mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unggah-ungguh ngalur ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek koyone nek sinun mandura ora ngunekke bapak kula ora arep nesu ora arep nesu kula yakin sumpah mergo kula ya ngakoni wong kene tenan ning gandeng bapak sing dunekke wah aja kok nuwun sewu mung wujute nalendra mandura dewa ngunek-unekke bapak kula kula rumangsa anak anakke kayangan tau brabrik iku tandha pun anak karo bapak Oh dadi critane ngono to. Heeh. Eh anu iya, eh anu nggih. Wela, ora wela niku tenang. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penak e wetengku, Truk. Piye? Dodo penak wetengku piye? Sikat saiki. Kosek. bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, mari, jawel ora? Ora, ora, ora, ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso, iso. Yen ngono nek aku mau bondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru terus. Ah, nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen si Wong Mandura. Lah, kene iso menggale. Ning Nek ngono aku tak ora iso mbontok nasi tumbontok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo kowe sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garwoco Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Kon bontok kowe nek ora iso mbontok kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo Pembundhen. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Aduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Lha aku kok migren ya truk mudharana. Kuwi anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ayo mudharana. Ya ana sutra. Iki oh, teknike dhewe-dhewe kok. Oh. Teknike dhewe-dhewe, teknike dhewe-dhewe ora. Nggih mot ya pripun? Lah kula terus jalan ning wangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ning wangi, kowe majuwa oh, petukno. Ning aku njaluk karo kowe kuwi aja wani karo Kakang Garu Kanca Kakang Torjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak dipresani wong akeh ora apik ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik Diantem diajar iki lara eh, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nanggo napa? Banyu sungut kowe iki. Kira tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripke wong mati iso. anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Dikowa wae dhewe kan rasane bolak-balik, ha Iki ora pasangan ya nyok. Wo lah kok ngunak aku mu nyok. Ha kowe ngayal banget kok ora. Iki iki ora pasangan iki pancen paten ngene iki. Las-lasan, las-lasan dengkulmu amuh kuwi. Ono menungso e dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, Yo. Ngono yo. nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyelok sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping telu. munggah aku jedul. Tenang, Iya. Nggih. Sekono baik tak tinggal. Nggih. Ngopo kok menjajal kok. Wong edan. Angko nek dingonokke ke metu. tu? Ah, iya. rak rugi ta to heeh mm ngono-ngono ping telu ora metu ha ah, iya rak rugi ha ta meng gembrobyos ta ha ah, iya ayo bener pancen bener eh sing prayitna ngacati to heeh ah, iki duwe kekuatan awak dhewe ha iya kowe lara mengko ditambani koe mati mengko duripke engko nek aku mati koe gedhuk lemah ping telu lho dong oh ya nek ora lali oh tak ajar koe. kudu ora lali kok ndur nek ora lali kan awak kedunungan ina lali ember Ngropo pokok sing dienggo pawaden kok ino lali salah apes karo mati. Lha kalu Dulu garuk kocok tekan gini galuk, lu, wah, sekon dur gong, weh lah, ngati-ngati teruk, ya, ojo entuk mbales, weh, ya. Gatotkaca kinon mapakarko suto Teka pira Kresna parto manher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita Oh bekti kula punjuk den tatopo Bekti kula kunjuk ndara Bagong Latopo Wonten menapa biasane pun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petro mriku kongkonan truk. Golek ora kok. Truk. Tukokno iki, truk tukokno iki, susuke PN biasane ngonten niku. <laughs> Petro ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe aku ana ing papan kene, aku bakal takut karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriku marahi kok ora sanda tak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga, yen kowe wani karo Gandul Kaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir dasmu, mati dina iki. Ing palugon lagune lekas lukita linute ing kidung katung katereng momong om mak tratap kula den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak Betro, betruk mapalo tak pancat pun ndak tak gembul dasmu nun sewu den niki niki sirahi wong tuwa e. aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu alih bojo kula Mong mergo kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan Ndara Puntadewa sik momong ya aku Ndara Janaka sik momong ya aku pepundan-pepundanmu bapak-bapakmu niku durung tau nekke Petruk ndasmu nganti niku durung tau. Ya kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petro tak pancat pundhaku tak gembol ndas wunun sewu kula niku menungsa. E. Nek sampean ajeng nyekel karo Petro mang cekel ora apa-apa, ning ngukarane sing penak. Eh, sakit hati kula dalam. Isa wae dikoyo ora ya dikula kaya ya. Eh kata sampeyan kula omong Suprana, suprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undangan duit. Ora tau njaluk undangan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama lah kok saniki kok paket sapane kok elek. Ha <laughs> ilre truk Nek sampean mentolo ajeng mateni karo betok mang mateni rasa nganggo metoke ukara kaya ngene iku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira Dandara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampean durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah pati urip. pun monggo ajeng diuntir sirah kula ya nundas kula manguntir manguntir mang pateni wonten apa-apa ning apa terus rampung perkarane sampean pateni kare kula sing ora trimo pirang-pirang kejaba sampean arep didukani ndara-ndara pendhawa didukani bapak sampean upama Petro tekan ning pati tenan nyawane Petro tekan suwarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandu Dewayana lho Petro, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Sing mateni kowe sapa, Petro? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara namanipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe bakal ngukum putuku ponokawan Petruk. Ye, dileleng to. Asmi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dileweran bajikur. Pinter weh, dramatik sandiwara. Heeh. Mm Kerem delok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. sing penting Raden Garkaca mundur. Rajan asem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae, Gong, didum adil. Didum aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora on njaluk tetep didum. Asli makan kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anak Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Jwapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggo bahagia. E. Yes, sak karepmu, piye carane sak karepmu? Ning sing penting Durantarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara karo kaca mundur, Durantarja Antasena mundur. Terus kowe gede omong, Pak, Ndara Antaja kalah karo aku. Wo, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku modar. kowe ki tak kon pinter, tak kon menang ora tak kon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Hmm. Ndara Antarjo ki ampuh, ampuh. Karo Ndara Gatkaca, ya ampuh Ndara Antarjo, Ndara Antarjo ki sing barep kok. Ndara Antarjo ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak burukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep dido. ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Durantasena bantu. Engko aku tak gedruk lemah ping telu, Durantasena jedul kowe mati dileleti banyu sumut kowe urip meneh. Wo iya ning, ha iya. Ngaso, Tru? Iya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Iya. Jajan sisan, Tru? Ha iya. Aku dingengi ya. Wah, musuh dewi-dewi dhewe mau kaya njaluk sangu karo ndara-ndara Pandhawa ora mengekeki do cetil-cetil. wis pokoke kudu tak adepi iki ae piye meneh karang ya tanggung jawab kowe ndara antarja tekan kene ngopo rene goleki Petro bres ngono rampung men aku ora iso nangis kaya Petro e aku ki wong ora tau iso nangis uripku tak gawe bungah uripku tak gawe seneng e kon sedih Wis tak truk. Hmm. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarjo kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati gedruk lemah ping telu. Nek ra lali. tak bandem boto ndasmu lo, Truk. Ora kasar niku jero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora ora nek lali tak gedruk lemah. Engko nek ping papat, ah berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping telu kok ping papat kuwi jenenge tanduk. Kang ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Kang. Heeh. anu iya eh anu nggih ndara wangsa reja wangsa dengkulmu mlocot antarja ah, antarja kok jedul saking jeron bumi golek petruk nun golek petruk oh tenan kok petruk iki ngayal lah hmm sing golek iki kowe aku tak leren yo le tak dupak lambemu lho omong nek aku ora ana petruk wis bali apa piye terserah sing penting alasane aku ora ana ben kowe bukan kowe iso mungsuh ndara antarja oh iya Ngono ya? Heeh. Mm -mm. Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku wae. Kowe ning kono Mas rembukan karo Petro, aku krungu. Wah, Truk. Hmm. Krungu e wonge. Ora ono wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Lho. transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Napa ketemu? Ala pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mung kari nyekleke ora modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Okay. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus are dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petro e, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki, tak keroki. Tak goleke apa jenenge iki? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa? Lho. Kok malah mripatmu mendeli mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbilani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbilani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. semangkean yen mudar mbok men lho malah malang krik ning arepe Antarja malang krik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel wani karo aku sing tawar dene ora minggat bidi hamblek dadamu kowe wis tegel tenan karo aku ha kowe arep bidi aku tegel tenan jo ono kowe ngerti aku anake sapa lho anake semar Semar iki sapa ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Hmm. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh. Aku kira rumuni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Hmm. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi ku arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya. Gampang mati ya. Muni ora ketrapetip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong ku tak nang Aji Jaya Kawijayan. Ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakke nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarjo. Telapakanku iki. Tontonen sing kandhi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti muruk abang. Tak tebu aja aja murah jebol tekan geger. Aja dundang bago. Ha coba tak tontone. Ya, samangan. Samangan. Ayo. Wis apa ngono? Urung ngono, wawan apa-apa. Lho. Entek apa yo baterene? Samangan iki. Samangan. Iki nek nganti abang tenan aku ra guyon, Antarjo. Nek nganti iki abang tenan, kita demekke dadamu, ora usah tak tutuke. Tak demekke. No, ngono. kowe mati jantungmu mandek sakal Bela ora wedi Iki lho delon Iki tak dumokke dadamu mati sakal kowe ora iso bali nang kasatrian jangkar bumi Belo Kok isih gleleng kowe Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? aja dianggep sepele tenan Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake jajamu kowe mati Sirna layu, Belo. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe antar coba parat. piye gong wah lemes aku pisan lemes piye ah tak ngene-ngene ra wedi-wedi e. aku sing deg-degan saya cedak saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi tak cedake meneh iki nek wis abang ora wedi aku yo ngati-ati ngono nek antar jeng cedhi buet ngono modar aku lha kuwi omong apa aku yo mengapusi ngapusi piye? Aku dikaya aji-aji karo Semar. Semar iki sang iwange Semanto, Ismaya, Ismaya. Iki nek tak gunakake nek wis kepepet. Sawangen telapakanku. Koe ngono kuwi. <laughs> Koe nek nang kene mesti ngono. Maido mula kowe ra aku wani ngapusi. Hmm. Kena teko nang diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho, gemot, dadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kuwi ora ngira aku. Kuwi ora ngono jebol jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Oh, paling mambu ababku paling. Nalih wedi ki ora apa aku bar mangan. Batang terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile melayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. tak uyuane ya aja ngono metu kaya jangkrik kae ora kaya blubuk blubuk blubuk blubuk blubuk dengkul ora Wulo gong kae sapa kae kok joget-joget endi Kaya apa wulo oh, Patih Mandura kae sapa Pragota Nek kae rasa dikasihani to Heeh Nek ora nyekel diajar wong loro dajar wong loro Heeh <laughs> Ora edan. <laughs> Aku didhawuhi engko sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk ki weteng kowe wis guyu dhisik. <laughs> Iki ana pate arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane oh, kok kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. irunge dawane ra Jawa iso nyengget pelem. <laughs> Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mondasmu. Nesu. <laughs> Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mbener guyu kok nganggo sopan. <laughs> guyu kok kon boso. <laughs> ya ora bakal iso kelakon. <laughs> kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Piyaga Ben. Ilang siji mbok Ben. Nuwun sewu ndara Gusti Pate, Ya, Pedro nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora arep manut. <laughs> Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak goce karo Petruk. Awi, mumpung urung metu keringete. Kok oh, tak grungek kring sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men menawa siat lho. Yo, ayo maju li. Wah, mutar tening <laughs> awak. nyuwun lan nyuwun. <laughs> Prakuto tiba. Nggih. Mawa tiba. Lah wong menjenengan ya dawuhke lan mejahi Petro kula ing Daya maju wonten ing Pabaratan. <laughs> Petro gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Ponokawan? Oh, mboten perkara patih kalih Ponokawan, wonten <laughs> perkara. niku ya tenan. Biasane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuales buyer sirah kula. Mundur. Nyonya Bunden, Nyonya Bunden, Nyonya Bunden. Ngedian. Pate kok pekok. Musuh Petro kok kalah. Eh, para kawan. Saya kira marana to Mandura Prabu Baladewa. Petro kowe nias nyani dadane nata matur pura-pura ora minggat saka negara Kawarta. Kreten kula jeblok utawa wae. Resi Nuwun Mandura nggawa nenggala. Petro Kanombara ora minggat suara maning lumaku glandang negara. Mak biar Murut Waduh. Hmm. Hmm. Waduh. Bagong mudar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong lho. Mongko cah nek mlayu pupune gathuk. Mak buku buku buku buku buku. kunangan Baladewa iki bakong melu-melu nenggala ndasmu. Yes. Modar. Nyuk ngapura ya Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Wah, keterlaluan atro. dumeh mlayu banter terus aku ra tok blas ora tok karohke untung ana ojek langsung tak cengklak Kowe eh, Mas, oh, Mas tututi wong sing dhuwur kae Mas. Ha kok dilalahi aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Hmm. Meng suarane tok sing banter tan mlakune 20. Nganti diselip bola dewa. Oh, <laughs> Wah, wow, wis kacau aku. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo nek ra nek ra mati tenan awake dhewe. Kowe nek mati durup kowe Drontosena, wis oh, ora usah mikir Drontosena. Drontosena iki yo iso lho ngapusi. Tak wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. <laughs> Biasa ngono kuwi biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ana ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeko keneng ngono kuwi. <laughs> karo mutiar kowe ngono. Wis biasa mula aku ya semelang ronda-ronda senengku nek dhek bersifat seperti itu ra dhe Heeh ya. Heeh. Hmm. Ayo mulai wae. Ana nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe po aku sing metuke Baladewa. Oke. Niat sisan, Bro. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut padha. Sut. Bedel. Sut. Apa ya? Pingsut kok jempolnya lebok ke driji ini cara ngendi. Nersep ora dalem kok. Nersep nersep dengkulmu ora. Menang aku berarti menang kowe menang kowe kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kalau nggon aku drijine tak gegem jempolnya mencotot mencotot mencotot. Kowe wae terus. Oh iya. Gulane gaman kok. Hah, gulane gaman. apa? Manut sasae. Linggis terserah. Sing dawa wis ndak manut. Anane sing dawa itu dawa ya gelem. Rada nieng ora masalah. Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani dintani. Golek kelingane ya? Ya. Bendo? Ya, bendo. Pengot bendu pengot slem. Omong wae ora. Ki apa? Hmm. Tak sileke bakul degan. Ha iya ora apa-apa. Muni mengke ora dikundurke Mas, nggih aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Oh, iki soal engko nek tok silet terus gayane tok ilang kene jane tok dol. Ora mungkin perang kok ngedul bendu cara ngendi. Kowe kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Eh. Heh, tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Tak tekati aku min cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapakke mati utama mlebu swarga. Ha oh, to, Gong? Ya mbuh. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki semantem-mantem kok ono ya mbuh. Aku ya mengko ngrungokke rak dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Eh, ya wis, ya. Sik, sik, iki titip dompetku sik. nyelametake sapa bojoku omongno bojoku nek aku telung dina ora bali kok nyelameti tekan nyewu berarti aku mati truk kowe iki tak kon waras ya truk la witekno maju perang ki anane ming mati karo mukti kok mongko sing mungsuhku ampuh wis ben mati ra apa-apa engko piye bojomu ora anak-anakmu lha kowe iki liye iki ngopo nek aku ra ono kowe dadi liye padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku anak-anakku opo malah abot uripku Upen Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jeneng iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal kidul omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Heeh. Mm Dol ora apa ora gatar anak. Oh iya. Nek perlu kendaraan kulo do papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping telu ya e rodane terus. Papat yo, telu. Sing siji serep. ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya, pokoke nggo ragat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipke kowe. Heeh, kulike kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Saling kumbangane rewel ngono ta? Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng nenengi karo anakmu piye? Lambe atine anakmu piye ki nek bojomu ngerti. Terus bojomu ah, gawe nang omahku wae. Anakmu <laughs> yo tak gawe nang omahmu. omahmu tak dol arep go sapa? Oh iya iya, heeh. Aku nek bojomu nesu ora wong karo Mbak kok. Oh. Santai wae to. Iya iya iya. Aku ya arep tumindak piye-piye. Heeh. Mm -mm. Yo paling mung patutan. tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak masuk ana to? Ya. Nganggo bendho iki kowe bali sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Waduh lho Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amo Surawrata, iki Petro Gantung Polong Legane. panusu ning jajaran iblis menungso ra tatan. Lah iki Petruk, kowe ngadepi nata matur Prabu Baladewa? Nggih. Lho, kowe wani karo Kyai Nenggala? Iki tamake Gunung Jugrung Segara Asat. Eh, iki bendone bakul tegan. Tau nggo nyolong kambil ping telu ra konangan. Wah, dapure dapurmu kuwi. Halo, Baladewa, eh, sampean nuklur sing tekaning mayit. Ah,